Adi Chatz et Bienvenue sur la chronique de Gasquinfo par Radio No Culture. Aperato per knupter d'Egipte u tabe bytre d'Egipte era Mario Blanco che je bytre me ishin d'Europa. De bun recunesci per su plumaisi blanc bordat di negre era suo caro jauno che pesa interu i 2,5 kg per u ambergaduro mejano 2 metri 60 a 1 metri 70 che pot attegne u bitesso de bulado de 55 km per oro. Era Mario Blanco che micro tutan in terzo di nord per il vero zono che si stende in terzo d'Europa e Central, sentrau din carafrico subsahariano e erindio, che prefero terrin sarides e lanz mescareito de sites arrucasus en tahaset nit. que i que viu de Dio e caso ha visto, principalmente animais petits como anfibians ou peixes, mas que não resto de carrunhos ou de deixos. E respesso que em danger, que eram 71 parelhos em norte das Pirineus em 2015. A prédia de um pro particulière pros Pirineus Milei de palumes traguadas per les neus d'aquest début de desembre, ses anar a uh, remarcar en plana, on s'eren arrestades un pau trop long per profitar d'un indià qui trobèren en abund. A dar, uh, serà trop tard plaqueres que diran passar l'hivern nostra. Cada annada són ben nombroses d'amorar així si van los caçaires qui troben una conseqüència d'un rescalament climàtic. Altament, les migracions semblen regulieres en termes d'efectius. De fet, mai de 2 milions de palumes haveuen passat los ports de muntanya los primers junts de novembre. a un billet énergétique en gascon entre jazz, New Orleans, swing et bebop, que ce qui spalpausa le groupe Gelses Bigurdan a dit jazz, guitare, trombone, saxophone et saxofone qui accompagnent textes originaux en originali in avec con parole l'anglais qui che faranno verdaderamente swinger plus un concert variato en house de jazz et en house mais aussi à a bosdrores en quelques scores. A vous, il de de danza a casa que purat a son son album Gascogne sur toutes les plateformes de streaming ou sólida comandar um disco. Oceano que foi poblado por humanos industentes. E o primeiro andado de caçairos cojaires Jesus da Zio, que poblaram a Nauero Guineu, Austrália, Tasmania e qualquer ilhas de Melanesia entre 60 e 50 anos, que são exaujos diretos dos aborígenes e dos papus da UE. Em Aquest territori qu'è alaètz e o sul maso continental aperado Sahul, mes proche d'Asio, ramou de nivèu de Ramá en acetens. E o dusau andado que comencèc en 1500 Jesus Christ, que vede qu'arriba populacions autronesianes d'Indonésio e Filipines, geside de migracius mes anciennes arribades de Taiwan en la. Aqueri navigaires que mezclaron entre eri e d'abes de des Illes Bismarck antes que de continuar era su progression entre totes es illes encaro despoblades de Pacific, tenían a Hawaii en 500 era eran a la illo de Pasques en 900 y, e, en fin a Nauer Zelanda en 900. messe d'informations en gascon que vous pouvez retrouver sur gaskenfo.eu et toutes les sociales.